Book 2 ათი ათი გუშინ დღეს ხვალ გუშინ დღეს ხვალ გუშინ შაბათი იყო გუშინ შაბათი იყო გუშინ კინოში ვიყავი გუშინ კინოში ვიყავი ფილმი იყო საინტერესო ფილმი იყო საინტერესო დღეს არის კვირა. დღეს არის კვირა. დღეს არ ვმუშაობ. დღეს არ ვმუშაობ. მე სახლში დავრჩები. მე სახლში დავრჩები. ხვალ ორშაბათია. ხვალ ორშაბათია. ხვალ ისე ვმუშაობ. ხვალ ისე ვმუშაობ. მე ოფისში ვმუშაობ. მე ოფისში ვმუშაობ. ეს ვინ არის? ეს ვინ არის? ეს პეტერია. ეს პეტერია. პეტერი სტუდენტია. პეტერი სტუდენტია. ეს ვინ არის? ეს ვინ არის? ეს არის მართა. ეს არის მართა. მართა მდივანია. მართა მდივანია. პეტერი და მართა მეგობრები არიან. პეტერი და მართა მეგობრები არიან. პეტერი მართას მეგობარია. პეტერი მართას მეგობარია. მართა პეტერის მეგობარია. მართა პეტერის მეგობარია. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.com TE